Gurekin, eh, alen lagea abokatua egunon? Bai, egunon. Migrazioa ze, mintzatuko gira, migratzaileetaz, lehenik eh, aktualitate beroaz, jakinda, salatu dute, eh, hainbat eh, elkarteak, kolektiboek, hauzi eh, batzu, pauetik egiten zirela, migratzaileen hauziak, eh, epailea pauen adibidez, eta migratzailea komisialdegianen daian, erretentzio zentroaren ondoan, susen ze gertatzen ari da? Ba hori uh, berrikitan deskubritu dugu, jakin dugularik uh, atzeritar batzu, hauzitan eh, pasatu direla behaz deik ortean pauen, endaiatik uh, ateragabe eta komisaldegian uh, kamera bat instalatua zutela. Eta hori ez ginen jakinean, proiektu hori bazela, jakin orduko talde handena bat eta eh, sindikatu batzu elgarrekin nahi dira kom ageri baten eh, plazaratzeko eta hori horren salatzeko eh, ageri bat plazaratu izan da kompetentzia ikusten dira hor pixka bat eh, Barne Ministeritzarena, e, justiziarena auzitegia biak nahazten eta zezoin dira ur urraketak. Lehenik eh, ez da komisialdegi batean egiten ale epai bat, hori justiziak normalki itxura behar du, independentziaren itxura eta gela hauzi bat, hauzi gela bat emitema da komisaldegian, horzta independentziaren itxurarik, eta hori legeak erten du eta kontseilu konstituzionalak ere gana du. E, gela bat behar dela, hausi gela bat egiten aldela hausit egitik eh, kampo, baina eh, gela hori justizia ministeritza beren ardurapean izan behar duela. Beaz, ez da komisalde gi batetan izaiten al, hor lehenik. Gero uh, estranier horrek, horrek ez du berea baimena emaiteik. Nahi eta ez, han egon behar du, eta han pasatzen dauzitan, ez du behaz, ez ditu judiak ikusten. Eta abokatuak behaz behar du autu bat egine. Edo e, bere klientaren ondoan izan, behaz e, dudie, dudie, ez da judiaren ondoan edo aintzinean izanen, Edo juliaren aintzinean, behaz eh, prefetaren ordezkariarekin, eta orduan ez du bere klienta ikusten ahal, eta hor bada arazo bat. Eta gero eh, beste lekuetan hori gertatu delaik, aire portuen eh, onduan egiten zen behaz justizia ministeritzak gela bat montatzen zuen, Eta denak ziren ara joiten, judia, grefiera, abokatak eta prokuradorearen uh, ordezkaria. Eta hantzen uh, eh, estrenierarekin hauzi egiten, denak gela berean. Hor beste zeitetarat eh, abiatzen dira hemen endaia. Zertan da, beraz, uh, afera, uh, galdein duzue hauzi horiek ez ez tatzia? berri egiteko denak gela berean? Agiri bat plazoratua izan da uh, aste honetan, uste dut, uh, bez uh, sindikata batek ere sinatu du. Iduriz hemen baiunan uh, ausitegiko presidentak ez du hori baimendua, mementuan. Nahizetan joan den larun batean, uh, gertatu den hauzi bat hola entxeatu dira egitea. Estakuloa zen, uh, behartzen estrainera, uh, erizela eta etzela baiunara tekartzen ahal. Beaz, judiak hon du hola egitea, baina ez dute hola hausia egina alizan uh, eh, arazo tekniko bat zuen gatik. Bada, eh, agiri bat, bez, behaz izte, iduriz uh, legea alde duke hor? Ala uste dugu, eh, ala uste dugu zen eta konparaketa eta bat legeak ez duri argi, argiki erraiten, ez du posibitate hori idekitzen, gutienez eh, estrangera lehen aldikot judiaren aintzinan pasatzen delaik. Gio, eh, diskutatzen alda e, deia usian pasatzen balima da hor er nahi du deia egiten duela, ez dela konforme e, hartu izan den erabakiarekin, eta hor hon hartzen alda behar bat biaren aldikotz e, deia usian ez pasatzedik eh, judiaren aintzinan. Baina lehen aldikot pasatu behar du eta konparaketa bat egiten den bada Penalarekin, e, Pertsona batek bere eh, askatasuna galde egiten badu, du jatu eta preso dela goan du zin, posibilitate hori legeak emaiten du, baina eh, pertsonaren baimena behar da. Eta ez pari pertsonak eh, onartzen hola kamara batekin du jatu hain zaitea, du jaren pasatu behar du. Beaz, konparak eta hori eginez, gauza behera pentsatzen dugu, Eh, behar itakeela, behaz estrainaren zatere. Eh, noiz espero da, hor, pixka bat, eh, agapustu bat edo erantzun bat? Mementuan ez dakigu noiz izanen, mainan ofizialki entxeatuko direla ikori uh, martxan ezartzeat uh, baina kauzitegian, ba, hor izanen gira kontra agertzeko. Gero hor ikusteko dugu, ze erantzun emanen duen judiak. Horrek migrazio politika eh, aipatzeko Frantzia mailako hasteko. Uh, izan dira dierazpen batzu, bai Eduard Filip, bai uh, eh, Christof Kastanerrek ganik, uh, joan den hastian. Bo, nahi dute kuota bat uh, ezari mugabat, migratzaileen kuota bat, ara urte guziz, uh, unen beste pertsona sagarazteko, edo kanporatzeko, zertan da hor kuota sistema hori edo egoera E, sistema hori ofizialki ez da kotarik e, frantzian, hori e, aspalditik e, aipatzen den gauza da. E, Nikola Sarkozy presidentea zerarik e, aipatzen zuten e, migranteen hautaketa. beren formakuntzaren arabera hautatzeko migranteak eta hori memento hartan etzen martxan emana izan. Aldiz zera eman zuten martxan prefet eta bakotxari kota bat eman zuten unemeste emeste emigrante behar zituz dela, behaz e, eh, eh, paper gabeak e, eh, kanporatu. Eta hori uste dut ono e, martxan dela hori, behaz e, prefeta bakotxak bere notazionean e, behar ditu unemeste emeste behaz paper gabe, atzerritar paper gabeak e, kanporatu edo beden entxeatu hortan Orokorki, bada arazo handi bat, bai Frantzian, bai Europan uh, migrante edo migratzaileek? Eh, ez dakitu Europan denetz, bakarrik uh, arazo handia da uh, mundu mailako desoreka. Uh, desoreka hori uh, izan dain ekonomikoa edo klimaren uh, arazoen gatik, desoreka horrek uh, gultzatzen ditu anez, anitz uh, gazte Afrikatik uh, partitzea eta beste biziobe baten txekatzeko. Dramatikoa da estado orientzatzen eta gazteo berenak galtzen dituzte. Hor, partitzen dena da partitzekoa ala gutizia eta e, duena, indarrak ez dituenak ez da partitzen. Eta odoluste bat bada estado horietan. Eta Europan ez da adostasunik, e, bakotsak egiten du nahi duena edo alduena. duena uh, greziak egiten du alduena zen eta anitz migrante heldu dira edo heldu ziren arat, E, Espainiak ere, e, mementuan bidea Espainiatik da, eta Italiak ere, beren e, no, ahalekin eta beste estaduak laguntzarik eman gabe zen, eta adostasunik ez da estadu horien laguntzeko. E, batzutan krisiak direlarik orduan launtza zeit emaiten da, baina ez da erabakirik hartzen Europa mailan. Zer egin behar den, ze politika hartu behar den, eta imposatu behar den uh, Europa maidan, hor ez da adostasunik. Adostasun bakarra da eh, kanporatzeko, migranteak kanporatzeko, nok egin behar duen hortako badira legeak. Hmm. Eta hor ere, petzero dira, behaz uh, eh, Espeinia, Italia, zen eta mm, mediterraneoa pasatuta, behaz estado horietan dira arribatzen gehienak, eta behaz hor eh, kontrolatuak izan ez gehoz, estado horiek dituzte eh, behaz eh, berriz kamporatu behar, nahiz eta beste pundu batetan uh, arrastatuak izan, eman ezaun Senegaldar bat pasatzen da mediterranotik uh, Espainiarat, hor Espainiak kontrolatzen du, behaz uh, bada hor den marka, eta joaiten da gero ez dakit Belgikarat, doa Alemanierat. Alemanian poliziak atxameiten du eta huartzen da segidan Espainiat pasatua dela, behaz Espainiarat jortzen dute eta egiten dute Espainioleti zuen kargu da, behaz zuek egizue, behaz bere kanporaketa. Hori da legea mementuan eta hori da ere desureka bat eh, Europako estatuen artean.